Ah oui, adore, porte dan. Ya, me oui, ya. Clanchi veng d'or pollen. Vert je t'en dan, du nom ta petchen fal. Puis oui, ya, mardez ou n'apotikerer, digo, ardro D'le ra non, mais oui, an tche men si wa. Ne la n'chop pas de pelle, hem le zeu. Gotei di roum an de téléphonein d'or glandurez an avon mat, hunner ou koutan de zoare an noum.